บุ๊กทู หกสิบเก้า soixante-neuf, 69. ต้องการ อยาก avoir besoin, vouloir, Avoir besoin. Vouloir. ดิฉันต้องการเตียง J'ai besoin d'un lit. J'ai besoin d'un lit. J'ai besoin d'un lit. Je veux dormir. Je veux dormir. Y a-t-il un lit ici? Y a-t-il un lit ici? ดิฉันต้องการโคมไฟ J'ai besoin d'une lampe, J'ai besoin d'une lampe. ดิฉันอยากอ่านหนังสือ je veux lire, Je veux lire. ที่นี่มีโคมไฟไหม y a-t-il une lampe ici Y a-t-il une lampe ici ดิฉันต้องการโทรศัพท์ J'ai besoin d'un téléphone, J'ai besoin d'un téléphone. ดิฉันอยากโทรศัพท์ je veux téléphoner, Je veux téléphoner. ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม y a-t-il un téléphone ici Y a-t-il un téléphone ici ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป J'ai besoin d'une caméra, J'ai besoin d'une caméra. ดิฉันอยากถ่ายรูป je veux prendre des photos, Je veux prendre des photos. ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม y a-t-il une caméra ici Y a-t-il une caméra ici ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ J'ai besoin d'un ordinateur. J'ai besoin d'un ordinateur. ดิฉันอยากส่งอีเมล Je veux envoyer un email. Je veux envoyer un email. ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม Y a-t-il un ordinateur ici Y a-t-il un ordinateur ici ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น J'ai besoin d'un stylo. J'ai besoin d'un stylo. ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย Je veux écrire quelque chose. Je veux écrire quelque chose. ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม Y a-t-il une feuille de papier et un stylo ici? Y a-t-il une feuille de papier et un stylo ici?